Ne malofte, oni audas pri lokoi, locoe, kiwi sur mapigas quasau hazarde. Sed malgranda insulo ce la suda bordo de la Canada provinzo Novskotio, havas historion tiel mirindan cae ridindan, che oni prescau ne credus cin. Tiu insuleto nomigas extera Baldonio, ca dum quelcae artecoi ci estis presentata ciel propra Prinslando, quancam gi consistas el nura roca maculo mese de la vento. La racconto comencigas post la dua mond milito. Usona commercisto cae passia fish captisto Russell Arendell malcovris la locon dum siae sercioi pri gigantai tinusoi. Li accetis la insuleton contra modesta sumo cae construigis stonan cabanon por si cae por siae amicoi. Tio comence estis nur riposeio por longai tagoi sur la maro, sed la grupo havis bonan imag povon cae senton por scherzo. Baldau ili proclamis la locon Princelando extera Baldonio, cun Arendel ciel princo de princaro. Ni ne parolu tro seriose, la tiel nomata declaro pris sendependezzo estis intense comica. Ci presentis fish captistoin ciel apartan homaron cun proprae neforpreneblai raitoi. Inter ili estis la raito liberigi sin de virina riprociado, de constantae demandoi, cae de politica bruo estis ec la raito esti libera de rasado, au ciu fiscaptisto havu sanctan raiton lasi sian visagion lau naturi sen pune. La texto menciis anca la raiton mensogi sen culpe, drinki ciam placas, giui bruemon, au simple sidi en silento cun la ondoi. La spirito estis clara, fiscaptado estas alternativa mondo en ciu homoi povas spiri profunde, cae usi la tagon cieli li volas. La musajo escapis la limoin de la insulo. Novajoi ec publicigis raportoin pri la stranga princlando, cae homoi ec petis civitanetson. En Washingtono aperis listeto pri la legiaro de Baldonio, cae fama mapel doneo ec presis la nomon sur mapo, quas autemus pri vera lando. La plei necutima reago venis el Unio, cie gazeto seriose atacis la principoin de la insuleto, quas au la tuta afero estus politica provoco. Erendel respondis per la sama ludemo, cae glorigis sian milit declaron contra la soveta stato. Fine, en la 1970-ca jaroi, la scherzo tranquilligis. Erendel donatsis la insuleton al natur protectantoe contra o simbola pago, cae gi farigis bird reserveio. La princlando malaperis, sed gia spirito restis. Odiau la insulo estas visitata de birdoe, vento, cae maloftais civole qui conas la curiosan raconton pri Prinslando fondita de bonhumurae fiscaptistoi. Cio restas de extera Baldonio? Unue, memorigo che homoi besonas ludadon same ciel laboron. Cai due, pruvo che ec roca insuleto mese de la maro povas farigi fabelo, se trovigia suffice da amicoe cun imag povo, fisch retoe, cae volo ridi pri la mondo.